Keistuolis muzikantas Buvo kitados toks keistuolis muzikantas. Eina jis kartą vienui vienas per gyrę ir galvoja savo ir apie šį, ir apie tą, o kai nebeliko apie ką galvoti, tarė savo. Ilgu jau man čia gyrėje darosi, reikėtų kokį gerą draugą prisišaukti. Nusikabino nuo pečių smūkelį Ir kad užgrieš, kad užčirpins, aidas nuskambėjo per visą gyrę. Neilgai trukus žiūri, per tankumynus atšlamščia vilkas. O, vilkas! Ne, ne, tik jau ne šitokio draugo aš geidavau, tarė muzikantas. Bet vilkas priejo arčiau ir sako, ak, mielasis muzikante, kaip gražiai tu grieži, norėčiau ir aš išmokti. Nėra čia ko mokytis, sako muzikantas. Daryk tik, kaip tau liepsiu ir viskas. O, muzikante, atsakė Vilkas, aš klausysiu tavęs kaip mokinys savo meistro. Muzikantas liepė jam eiti kartu. Eina juodu, eina ir prieina seną ažuolą. Ažuolas išdubęs, per vidurį perskelęs. Žiūrėk, sako muzikantas, jeigu nori išmokti griežti, įkišk priekinės letinas į šį plyšį. Vilkas paklausė, o muzikantas greit čiupo akmenį ir taukšt vienu smūgiu taip tvirtai užpleišėjo jam abi letinas, kad vilkas nei iš vietos pajudėti negali. Palauk manęs čia, kol sugrįšiu, tarė muzikantas ir nuėjo savo keliu. Po kiek laiko ir vėl murma savo. Ilgu jau man darosi čia gyrioje. Reikėtų kokį kitą draugą prisišaukti. Nusikabino nuo pečių smaikelį ir vėl kad užgrieš, nuskambėjo per visą gyrę. Neilgai trukus žiūri, pro medžius atsliūkina lapė. O, lapė, sako muzikantas, Ne, ne, tik jau ne šitokio draugo geidavau. Lapė priejo prie jo ir sako, Ak, mielasis muzikante, kaip gražiai tu grieži, norėčiau ir aš išmokti. Nėra čia daug ko mokytis, sako muzikantas, daryk tik, kaip tau liepsiu ir viskas. O, muzikante, atsakė lapė, aš klausysiu tavęs kaip mokinys savo meistro. Eime su manim tarė muzikantas. Eina juotų, eina ir prieina taką, iš abiejų pusių apaugusi aukštais krūmais. Muzikantas sustojo, iš vienos pusės palenkė lasdyną ir koja priminė viršūnę. Paskui iš kitos pusės palenkė kitą ir sako, na laputė, jeigu nori ko išmokti, duok man savo kairę priekinę letenėlę. Lapė paklausė ir muzikantas pririšo ją prie kairiojo lasdyno. O dabar, laputė, duok man dešinę letenėlę. Šitą pririšo prie dešiniojo lasdyno, patikrino, ar gerai užverštas mazgas ir paleido medelius. Tie tik švysti viršų ir pakėlė lapę nuo žemės. Lapė pakibo ore ir spurdo kojomis, žemės nesiekdama. Palauk manęs čia, kol sugrįšiu, tarė muzikantas, ir nuėjo savo keliu. Eina ir vėl kalba pats savo. Jau man čia toje girioje ilgu darosi, reikėtų kokį kitą draugą prisišaukti. Paėmė savo smuikelį ir jo garsas nuaidėjo per visą gyrę. Ir tik žiūri, atbėga kiškis. O, kiškis, sako muzikantas, ne, ne, tik jau ne šitokio draugo geidavau. Ak, mielasis muzikante, sako kiškelis, kaip gražiai tu grieži, norėčiau ir aš išmokti. Nėra čia daug ko mokytis, sako muzikantas. Daryk tik, kaip tau liepsiu ir viskas. O, muzikante, atsakė kiškelis, aš klausysiu tavęs kaip mokinys savo meistro. Paėjo juodų galiuką drauge, žiūri progumėlė, o toje progumėlėje drebulė auga. Muzikantas paėmė ilgą virvutę, vieną jos galą apjose kiškeliui apie kaklą, o kitą pririšo prie medžio. Na, kiškeli, dabar apibėk man 20 kartų aplink medį, sušuko muzikantas. Kiškelis klauso, apibėgo 20 kartų aplink medį, o virvutė apsiviniojo 20 kartų aplink kamieną ir pririšo jį prie medžio. Kiškelis šiandien timpt, ten timpt ir ne iš vietos – Tik virvutė rėžėsi į minkštą kakliuką. O dabar palauk, kol sugrįšiu, tarė muzikantas ir nuėjo toliau. Vilkas tuo tarpu tasėsi, daužėsi, dantimis graužė akmenį ir tol plūkėsi, kol galų gale išklibino pleištą ir ištraukė letenas iš plyšio. Baisiausiai niršęs, įdūkęs, šoko vytis muzikanto. Lapė, pamačiusi jį bėgantį, pradėjo įmanuoti, iš visos gerklės rypauti. Broleli, Vilke, gelbėk, muzikantas mane apgavo. Vilkas palenkė lasdynus, perkando raiščius ir paleido laputę. Bėga lapė kartu su vilku, atkeršys ir ji muzikantui. Bėgdami randa pririštą kiškelį. Išvaduoja ir jį, ir dabar visi trys traukia savo skriaudėjo ieškoti o muzikantas savo keliu eidamas vėl užgriežė smuikeliu. Ir šį sykį jam geriau pasisekė. Smuiko garsai pasiekė varguolio metkirčio ausis. Tas ne pats nepajuto, kaip metė darbą ir pasikišęs po pažasčią kirvį atskubėjo pasiklausyti muzikos. Pagaliau štai ir ateina tikras draugas, tarė muzikantas, juk aš žmogaus ieškojau, o ne laukinių žvėrių. Ir taip gražiai, taip žavingai užgrojo, jog vargšas žmogelis stovėjo kaip apkerėtas ir širdis jam tirpo iš džiaugsmo. Stovi jis, klausosi, tik žiūri, bet eina vilkas, lapė ir kiškelis. Pamatęs juos, žmogus iškart suprato, kad jie nesu geru čia ateina. Todėl iškėlė savo blizgantį kirvį ir užstojo muzikantą, lyg sakydamas, kas drys jį paliesti, tegu pasisaugo, nes turės susikipti su manim. Žvėris išsigando ir pabėgo į gilę, o muzikantas, atsidėkodamas, dar pagriežė metkirčiai ir nuėjo toliau.